Մենք Արցախ Վերխմի քիչը թախսարսը դուանա Վերցավ ես կմնա Եկինի դարձախ Մինք են չիրախ Սրտը թուանա Ցավ ես կմնա Արթուրի ու Արփիի սիրելի երգն է Երգում են օրվա որ ժամին ասես ու ինչպես ասես Բարերի մեծ մասն իրենք փոխում են հարմարեցնում են այնպես, ինչպես կարողանում են, բայց քթի տակ մրմրացնելիս էլ մայրը Վիկտորիան նկատում է, որ եկքինինք Արցախ են երկում։ Քանի որ հայրը Արմենը զինվորական է եւ օրվա մեծ մասը տանը չի լինում, երեխաներին սովորեցրել է համակարգչով ինքնուրույն միացնել ու ընտանիքի նոր անդամին աստղիկին երաշտության տակ քնեցնել, կերակրել ու խաղալ։ Եկինին դարձա, մենք են ճիրա, սրտը թուանա Chavez, como mamá. Շրջափակում օր 32։ Ծնողներին մտահոգություններից շեղողները երկելուն զուգահեռ ուզում են մանկապարտեզ ու երկարորյա դպրոց գնալ։ Ուտել սիրելի քաղցրավենիքը, միրգը, ապուրը, ինչը սովորական, ինչու չէ պարտադիր պայման է բնականոն կյանքում։ Բայց շրջափակված Արցախում դա էլ է խնդիր։ Միրգ բանջարեղենի դատարկարգերը օր-օրի դատարկությունից փայլող ցուցափեղկերը, որ արդեն 32 օրը չեն լցվում ու չգիտենք էլ երբ կլցվեն, անհանգստացնում են Արմենին ու Վիկտորիային տարին։ Երեք փոքրիկներին կարող են համեմատաբար քիչ-քիչ կերակրել, օրական երկու կոնֆետի փոխարեն մեկով բավարարել, բայց այդ հոգեպահուսն էլ արդեն սպառվում է։ Ինչ պետք է անեն։ Ճիշտն ասած ծննդի խնդիրն է հրատապը, քանի որ Հայաստանից որ ոչ մի բան չի ներկրվում, հաստորեն մնացել ենք մեր հույսին։ Ճանապարհը դեռ նոր փակված ժամանակվանից մենք նախորոք մեր պահուստա, այսպես ասած, հոգացել էինք, միջև հիմա ձգում ենք, կարելի ասած, բայց արդեն հաստորեն քչանում է, սող պայմաններ է ստեղծվել, որ օրինակ ապուրի մեջ 2-3 կարտոֆիլ էի լցնում երեխաների համար, հիմա մեկն եմ բտրտում, որ เป զի մյուս անգամ էլ կարողանան պատրաստել համեմատաբար արդեն շատ քչացել է ամեն ինչը էլի նշեմ որ օրինակ իմ բալիկները շատ են սիրում բանան ու խնձոր որը հիմա արդեն չկա կատեգորիկ ու միշտ նրանք ցանկանում են ուտել միշտ ասում են որ ուզում եմ իսկ ես բնականաբար նշում եմ որ չկա մի քանի օր հետո եթե ասենք չգտնենք մեր ուզած միրգը կամ բանջարեղենը արդեն խնդրի առաջ ենք կանգնում Բայց Արփին ու Արթուրը հակառակ հաշված կարտոֆիլի, գազարի ու իրենց սիրելի մրգերի պակասությունից շարունակում են երգել, իսկ նորածին փոքրիկը ձայնակցել։ Ճիշտ է, նրանց համոզելը մի քիչ երկար տևեց, բայց Կաթիլ, կաթիլ, կաթիլ, կաթիլ կտեսնենք։ Ինչ է, ինչ է նոր տարի ջունջունալնդի։ Տոնա ծարը ձնե մարդ, խուդը մեր պապի։ Երկը արփին մանկապարտեզում է սովորել, բայց սննդի սրացող սղության պատճառով արձակուրդներից հետո դեռ մանկապարտեզ չի գնացել։ Արթուրն էլ երկարորյա ուսումնական հաստատություն։ Արդեն հասցրել են ընկերներին կարոտել։ Տանը ձանձրանում են։ Այս պահի դրությամբ պետք է որ մեկը մանկապարտեզ հաճախի մյուսը դպրոց, փաստորեն տանն են։ Ու ճիշտ ասած իրենք էլ են հոգնել տանը մնալուց։ Ամեն օր հարցնում են երբ ենք դպրոց գնալու, երբ ենք մանկապարտեզ գնալու, դե ասում են որ նոր տարի էր, դեռ արձակուրդ հա մամա 10 օր դեռ տանն ենք, մամա 20 օր դեռ տանն ենք, անընդհատ այս հարցերն են հնչեցնում երեխաների մոտ էլ այդ խնդիրն է այս պահի դրությամբ իրենց կոնկրետ իրենց մտահոգող խնդիրը Երեխաների հետ օրն անցկացնելը որքան հաճելի, նույնքան էլ հոգնեցնող է, հատկապես երբ երկու ամսական աստղիկն էլ մանկասայլակից է երգում։ Փառք Աստծո փոքր բալիկս էլ կարողանում եմ կերակրման միջոցով ապահովել նրա սնունդը, տակդիրի խնդիր կունենան, որովհետև համարյա ամեն օր մենք դեղատներով նայում ենք, որ իրեն համապատասխան տակդիրը վերցնենք, բայց չկա։ Շրջափակման մեկ ամսվա ընթացքում Արցախ լրատվականը բազմիցս անդրադարձել է այն ընտանիքներին, որոնք կիսված են մայրը փոքրիկից հեռու կամ հայրը ընտանիքից։ Այսօրվա զրուցակիցներս չնայած միասին են, բայց միուս ընտանիքների այդ խնդիրը իրենցն են համարում։ Մեծ ցավ եմ ապրում այդ ընտանիքների համար, որ հատկապես իմանում եմ մայրիկը բալիկից հեռու է։ Դրա համար շատ եմ մտահոգվում, իրոք հոգու խորքում բոլորի համար ցավ եմ ապրում, չգիտեմ ինչով օգնել, ինչ անել ու աղոթում եմ անընդհատ, հույս եմ պահում, որ շուտով ամեն ինչ կկարգ, ամեն ինչ ասած տեղը ճիշտ է ճանապարհի պահով չեմ կարող ասել, բայց գոնե այդ հումանիտար օգնության պահը այնպես կազմակերպեմ, որ գոնե մայրիկները միանան իրենց բալիկներին բաժանված ընտանիքները միավորվեն։ Տունը էլեկտրական տակացուցիչով է ջերուցվում, բայց հովարային անջատումների ժամանակ մի քանի ժամում սենյակները կարքին ցրտում են։ Այդ ժամերին փոքրիկներն ավելի տաք են հագնվում, առավել աշխույժ խաղեր խաղում, բարձր երկում ու բարձրացնում ծնողների տրամադրությունը, լուսավորում մութ սենյակները։ Համբերատար ու ամենից կարևորը լավատեսին ենք բայց այդ դասեր քաղենք մեր այս իրականությունից։ Մեր Աստված անե շուտով էս ամեն ինչը վերջանա։ Ստամտերն ամզտեմին ուղակի մի հատ վատ երազ ամզտե բայց այս երազը միշտ մզ հիշեցնե վերմունքանց պահինք մաս երբեք էլ այդ երազը նույնիսկ տեսնանք։ Մամա Մինչև վատ երազդառնալը սա շարունակում է մեր իրականությունը մնալ, որի հետ հաշտվել չի ստացվում ու պետք էլ չէ, ասում են զրուցակիցներս։ Այս օրերի հուսահատությունը պետք է հաղթահարել գոնե երեխաներին փոխանցելուց խուսափելու համար։ Առանց այդ էլ նրանք համաճարակի, պատերազմի, այսօր էլ շրջափակման մեջ մնացած մանկության անհոգ օրեր են կորցրել։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։